Qué que para que me ames? estrella del cielo de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este terreno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más le sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas. No puedo este ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he liberado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte, he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaban el oído, susurrando mi despacio. Tanto tiempo naufragado sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo, tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo, oyendo el desespero oyendo en la tristeza por no ver cambiar este destino. No puedo colmarte este ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he liberado por tenerte aquí a mi lado no me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte, he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído, susurrando muy despacio. Tanto tiempo naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentar.